Gönül gözüm kapalı bilerek sana yazılıyorum A penceresi aralı her yerine bayılıyorum Yavrum baban nereli nereden bu kaşın gözün temeli sana neler demeli ay seni çıtır çıtır yemeli Anam babam aman kaçın kurası bu ne baş belası bu gönül kirası Anam babam aman kaçın kurası bu ne baş belası bu gönül kirası Aa, ah, Aman bize nasip olur inşallah boyuna da posuna da bin maşallah Senden gelecek cefalara nazla Sözlere sözlere sazlara eyvallah Aman bize nasip olur inşallah Boyuna da posuna da bin maşallah Senden gelecek cefalara nazlara Sözlere sazlara eyvallah